Nagusien hauteskundeetako parte hartzea tipia izan zela huartu ginen azken hauteskundeetan. Eta gauza bera, gertatzen dela langileen hauteskundeetan ere erraiten aldugu, ala nola 2000 an euneko amareko parte hartzea bakarrik izan baitzen. Eta aldiuntan, CGT-ak ukandituen lehen datuen arabera, oraino parte hartzea paltsagoa izaiteko beldura dute. CGT-ko karlandre. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de participation à l'heure actuelle. Ce serait à peu près à la moitié de participation par rapport aux dernières élections. Eskualerian, behar bada, azkartxagoa izan ditaike parte hartze hori, hori uste du bederen labeko eniautara mendik. Iduritzen zaigu, Eskualerian, Eh, dugun partizipazioa zein den pentsatzen alko genuke handiagoa izango dela ikusita CGT eta laben arteko ipaiketa mm, hori eh, eman publizitatea edo emanduen duen eh, informazioa, pentsatzen aldugu Ipar Euskal Herrian partizipazioa erregio baino handiagoa izango dugula. Laburterentzat hautatuak izanen dira sindikatuetako ordezkariak langileen interesak defenditzeko. Alde batetik, orai sortuak diren CPR edo eskualde berrietako batzorde parekide interprofesionalean parte hartzeko. Einautan amendi. Eta komisioietan langileen eh, lan baldintzak negoziatuko dituzte, edo lezenro sozial, edo dolako gauzak negoziatuko dituzte erregio mailan. Eta beraz, eh, boska eh, emaitzen horren arabera, ingo dira erregio mailako sindikatu bakoitzen pisoaren arabera akordioak negoziatuko direla. Eta denbora berian hautatuko dira ere prudometako ordezkariak, CGTko Karl André. Cezeekzion TPE permetron de definir le nombre de sièges de conseiller prudom. Hautezkonde horietan, langileak definituko dituzten prudom hausitegietako kontseilariak finkatuak izanen dira. Eta va jusqu'au prudom contre leur employeur. Euh, Departamendu bakotxean, kontseilarien kopurua hauteskunde euh, hauen emaitzeri lotua izanen da. élections euh, TPE.